بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Di, oh Muhammad, Él es Allah, el único Señor de toda la creación y el único que merece ser adorado. Allahu Alá el Eterno. No ha engendrado ningún hijo ni ha sido engendrado. Y no hay nada ni nadie que se asemeje a él.